As iemand vir ons een woord het, luister ons graag vanmorgen. Terwijl ons gesing hierdie How Great is How God, toe beleef ek net hierdie binnen in my, dat um, ons kan hierdie lied van hier af sing, as ons nie hier oortuig is van hoe groot hierdie vader is wat ons aanbid nie. En dan moet ons rarig oortuig word van hoe groot hy is ek beleef hoe ons so ingetrek word in ons lewensomstandighede en betrokke raak by alles om ons. En die druk en die omstandighede en die kommer en die vrese en die aanslag dat dit ons eintlik te trek ons vanuit hierdie oortuiging na dit wat ons om ons beleef. En dit maak ons wiele pap. En wie net besef net die krag wat binne in ons is deur God se gees wat binne ons woon as hy sê en hy sê dit in sy woord dat ons is gegrafieer op die palm van sy hand my naam dat ons 'n koninklike tolband is in die hand van die Here dat hy ons kunstig saamgeweef is dat hy direk betrokke is by elkeen van ons dat hy ons by die naam geroep het dat hy ons ken intens ken hy het ons gevorm selletjie vir selletjie en dan kom hierdie grootte God wat ons geskep het en hy kies om binne in ons te woon. En ek besef net as die oortuiging net konstant in ons denke is dat dis hoe groot hy is, dis wie hy is en dis wie in ons is, dan gaan ons vloei deur te lewe van binne na buite en nie van buite na binne nie. Buite is effort om van buite af na binne toe te leef mense werk nie, dis werke, dis 'n klomp energie wat ek mors maar om vanuit die oortuiging te leef van wie in ons is en dat dit vloei na buite toe, dan gaan ons wees dit waarvoor hy ons geroep het om net te wees en ek seën julle daarmee. Dankie. Ek wil net graag beam wat wat jy sê daar en da uh, eh, ek wil die musiekspan ook. Dit is 'n wonderlike geleentheid om met jou stem die Here te loof. En dis nie waarvoor ek nou vanmôre hier is nie. Ek wil vanmorgen praat, uh, ons het in die woordskool, baie nou al in die verlede, bykie oor vruchte gepraat, daar word heel wat uh, in die diens ook oor, oor vruchte gepraat. Om vruchte te produceer, goed het is nou een van my vakgebiede, en dan is het ook nou lekker om daar oor te praat. Om vruchte te produceer, uh, sien ons selfs in die woord, in die begin, in die tuin van Eden is daar vruchte, en dit was ook die val van die mens. Maar om vruchte te produceren het een mens een paar dinge nodig. In die begin het een mens goeie grond nodig, goeie grond voorbereiding. Dit kan ook nou waarschijnlijk een landbouwles wees hierdie vanmorgen, maar die landbouwles pas ook aan by die, by die woord, want hierdie is immers een handboek vir die boer, handboek vir die landbouwer, waaruit ons lewe en ons gemeenskap lewe uit die landbou het. Om vrugte te produseer het ek gesê is daar 'n paar dinge wat nodig is. Goeie grond, goeie grondvoorbereiding, bemesting. En dan kom dit by 'n onderstam. Hier is kwekers hier in ons uh, Johan Smit, Jannie Smit. Uh hier is 'n paar uh die waar is Loukie Malet hulle en u mag ander kwekers wees wat sal waardeer wat ek vanmôre kan sê en met my kan kan saamstem. 'n Onderstam is nodig om goeie vrugte te produseer. En 'n onderstam het 'n ongelooflike invloed op dit wat bo gebeur. Die vrug wat gedra word vanuit 'n onderstam het geweldige invloed ten opsigte van in 'n pekeneet die opbrengs uh die neetgrootte die verdraagsaamheid in opzichte van sekere uh, elemente in die citrusboom, die skuldikte, die interne gehalte, die, die uh, eh, ach, daar is soveel dinge wat een onderstam, een invloed op het, om die boom te produceer, uh, eh, om, om goeie vruchte te produceer. En dit is geweldig belangrijk, dat daar een goeie onderstam gekies word, om die vrucht te produceer van gehalte. Dit is net interessant, Die afgelopen week, weke is aan die raadsale baie bespiegel oor een verbod van sekere vruchte uit Zuid-Afrika uit, uh, wat met siekte besmet is. En hier kom Valarts en hy, hy troon weer uit. Hy is weer een gebied wat kan instaan vir vruchte en vruchte produceer wat in die wereld gesocht en gevraagd is. Goeie punte vir Valarts as ons kyk na wat opgeteken is in die woord ten opsigte van vruchte, en dan lees ons in Matthäus 12, as jylle net sal my saam blaai, na Matthäus 12, ek dink ons kan begin by, by Matthäus 3, in vers 8, Dan staan daar ook dra vrugte wat by die bekering pas. Ons gaan terugkom na daardie gedeelte van dra vrugte wat by die bekering pas, maar dan gaan ons oor na Johannes 15. Dit is eintlik die gedeelte wat ons kyk na Johannes 15 vers 1 tot 8. Kom ons lees daai uit saam. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my vrug dra nie. Neem my weg en elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die lood geen vrug kan dra van hom selfs al is dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit is so prakties wat ek presies vir julle probeer verduidelik het wanneer daar vrugte geproduseer word. Hier kom God so prakties en hy sê hy is die wynstok. Hy is die onderstam. Ons kan die druiwe vat, ons het nou nou net van sitrusbeeknete en wat ook al gepraat. Maar wanneer ons praat van die wynstok, dan is dit die onderstam, dit geld vir alle, daar word selfs nou al pampoene en wat limoene geproduceer met die onderstok, waarom? Omdat dit beter vrucht dra. God is die onderstam, en as ons nie daarin geënt is, om die goeie vrucht te dra nie, dan kan ons nie die goeie vrucht te dra nie. Dan kan ons, en dit word vir ons baie duidelijk gesê, die lood word skoongemaak om meer vruchte te dra. Dit is wat ons is, ons word skoongemaak om meer vruchte te dra. Ons gaan terug in, waar ons lees in die gedeelte waarin ons daar lees, dat ons die vruchte van bekering, bekering met voortbring, bekering metanoia, dit is van uit die ongerechtighede oor te gaan in die onskuld. Dit is die wonderlijke, ons moet die vrugte van bekering dra. Bekering om anders te dink, om soos God te dink. Dit is die vrugte wat ons moet dra en dit is die boodskap wat ek vandag by wyse van vrugte aan julle wil deurgee. Kom, ek seën julle met die dra van vrugte wat by die bekering pas en dat ons daaruit sal lewe. Seën vir julle almal. Môre Ek wil net aansluit by wat Maenda vanoggend gesê het. Dis nogals interessant dat ek dit nou vir julle wou lees en ehm um, toe sy begin praat toe is dit nou eintlik so van toepassing. Efesiërs 3 vers, ek gaan sommer van vers 17 af lees sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God. En wat ek die laaste tijd nogal gekry het, is, dat om die volheid van God te hee, is om alles te hee, wat aan die kant van die kruis is. En, as ek nou na Ephesians 3 vers 19 kyk, dan sê dit vir my, dat die een manier, hoe ek die volheid van Christus kan hee, is wanneer ek werkelijk sy liefde vir my verstaan. Nie wanneer ek hom lief het, of recht doen, of volgens die wet recht leven nie, maar wanneer ek werkelijk verstaan en begryp en ontvang die liefde wat Christus vir my het, dan word ek vervul tot die volheid van God. En dan sê vers 20 wat ons baie goed ken, uit dit vloei, en aan hom wat mag het om te doen, verbo alles wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die eerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus dier alle geslachte tot in eeuwigheid. So met ander woorde, as ek die volheid van Christus het, is ek in staat om enig iets soos Christus te kan doen. Maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie. Ja, die volheid van Christus is dan in ons. Dankie. Goeiemorgen allemaal, ek kan eenvoudig net nie hier staan nie vanmorgen nie. God is amazing. Ek het een week terug, is die mat heel onder my voete uitgeruk, in die sin van 19 jaar wat ek by een plek gewerk het, en ek het my werk verloor. En ek het net besef, dat baie keer hou ons aan die dinge vast om ons, en ons besef nie, wie God rechtig is nie. En al wat ek kan sê, but God, in elke situasie, maar God. Um, ehm, Hebreus 11 vers 1, die geloof dan is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sê nie. En dan net vers 27, dier die geloof het hy Egypte verlaat sonder om die troon van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onzienlijke sien want ek het net besef dat ek kan nie na my omstandighede kyk nie. Ek kan nie na kyk en daar was so baie mense wat my ondersteun het en ek wil vir julle allemaal baie dankie sê vir julle gebede, want ek het werkelijk besef wat is gemeente, wat is daar iemand wat nou jy swak is, is hulle vir jou sterk, hulle lig jou hande op. So dankie vir elkeen van julle, julle weet wie julle is. Maar vanmorgen kan ek net sê, maak jy saak wat jou omstandighede is nie, but God. God is groter as enig iets, hy is groter as mense, hy is groter as enige vrees wat jy mag hee. En toe hy dan vanmorgen daai stik in Jesaja ook lees, want vrees maak dat ons nie kan sien nie. Ons is soos een wat vastgekomen, die kettings hou jy vast, maar die oomlik, wanneer jy net gaan sit by Godse voete, dit is asof God jou oor oopmaak en jy kan sien, weet jy, um, jy kan, jy is tot alles in staat, dier Christus wat jou kraag gee. En dan kom alles wat God binnen in ons beleed, al die saad, al die goed wat daar is, kom uit. En jy sê, as he is, so are we in this world. Jy is geseet in die hemelse plekke saam met hom. Al die woord kom dan uit en jy staan in amazement as jy besef, wat het God alles binnen in jou belee, en jy is so ingevleg in die Heere, dat die vijand kan nie kom met sy vrees mee, om jou vast te hou nie, want, but God, en sy liefde is so sy, ek het rechtig in hierdie tyd Godse liefde so ervaar, dat jy het niks om te vrees nie, as daai besef daar is, dat God vir jou lief is, man, jy kan ran oor een meer, jy kan enige iets doen, So ek wil net vir julle, ek kan nie anders, dit is net om te sê, God is amazing. Baie dankie. Ja, net om baie aan te sluit, um, die week is, my, sêkens so twee weke terug, is my pa met prostaatkanker gedentificeer, en, en die week het hy vir additionele toetsen gegaan en alles. En wat ek net besef is, is dat as so iets na jou kant toe kom, en jy is nie totaal oortuig van jou geneesing, of jou beskerming, of wat ook al nie, dan is dit precies wat sy nou sê, automatisch jou eerste plek waar jy toe gaan, jy, jy sorteer in jou, in jou vrees in. En wat my pas, weet jy, ek, ek, ek is so kwaad vir my pa eindelijk, ne? want ek hoor, al wat ek in hom hoor is vrees, en ek verstaan dit, maar wat ek net besef is, in, in my, uit my eie ervaring uit is, as die moment, as die ding na jou kant toe kom, as jy reaksie teenoor hom nie reg is nie, is die eerste plek waartoe jy gaan is vrees. En dit is net so sy nou sê, as die vrees jou beet het, is jou oë verbloem. En dit wat jy weet in jou agterkop, sien jy nie meer raak nie. En al wat jy sien is dit wat jy vrees. Dankie vir allemaal van julle vir julle inzette. Dis wat voor ons hier is. Ons praat nou al laaste 7-8 weke, praat ons oor ons wandel. Ons het ons nou baie, baie gepraat oor ons stand. En uh, ons is vondestel om te verstaan wie ons is in Christus Jesus. En ons gesê, die stand moet aanleiding gee tot die wandel. En, uh, en die wandel moet nou wees. Dit is my interessant, Jacobus skryf daar in Jacobus 3. As jy vir ons gauw wil wees daar, by Jacobus 3, by vers 13. Jakobus 3:13, ons sal later na hom toe terugkom, sê Jakobus, hy sê, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie levenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Nou, dit is een groot mond vol. Wat Jakobus eindelijk sê, hy sê, ons stand moet wys in ons werke. Ons geloof moet wys in ons werke. Hebreus 11 vers 6 het gesê, sonder geloof is het onmoendlik om God te behag, om, God, om die geest van God wat binnen in ons woon, sy sin te gee in ons levens. So, ons het geloof nodig, en nou sê ons, ons moet wandel in hierdie geloof. Dis waar oor het gaan, om te wandel in die geloof, en daar praat ons nou al, al hierdie weke, en ons gesê, mense lees ons wandel, hulle lees nie ons stand nie. Mense sien aan wat voor oor is, God sien gelukkig die hart aan anders was ons dalk in die moeilikheid. Maar die vraag wat ons met vraag vanmorgen vir mekaar is, wat sien God as hy in my hart kyk vanmorgen? Wat sien hy in jou hart? Wat sien hy in my hart? Jy weet, is een ding om hier te sit en amen te sê, dit is een ander ding om in my hart gegryp te wees. Ek denk so aan, toe Petrus gepraat het op Pinksterdag, sê die skrif, en hulle was diep in hulle hart getref, tref hierdie goed ons rechtig in ons hart? Wat sien God rechtig in ons hart? Ons het nou oor 7, 8 weke het ons gekyk na een klomp voorbeelde, een klomp voorbeelde uit die oud testament uit, van manne wat een pad met God geloop het, en ek wil sommer ons vanmorgen een bykie hersiening doen, en kyk of ons dit in ons leven sien. Oor die laaste 8 weke, kan jy die verandering achterkom in jou leven? As die antwoord ja is, dan is ons suksesvol. As die antwoord nie is, het ons gemis. Dan bly die theorie, en ons het nog nie by die praktijk gekom nie. Dan moet ons een progressie wees. Ek en Henda Skype met, die, met ons kleinkinders gestraand. En dis vir ons verstommend, hoe die klein Emma, van wat sy woorkies en sinsnedes praat, in die laaste twee maanden na sinne toegegaan het as jy sien die ontwikkeling wat gekom het, en die goed wat sy kwijtraak, in twee maanden sy tyd, dan sê ek, dis ontwikkeling. En nou is die vraag, hoe lyk die ontwikkeling in my en jou leven? Ek gee nou nie om dat dit so vannacht soos Emma sin moet wees nie. <laughs> maar, daar moet ontwikkeling wees. Die ontwikkeling moet vinniger wees. Kom ons kyk na ons levens. Ek wil hee jy met jouself toets vanmorgen. Ons het gekyk na Abraham. Ons het in Abrahamse lewe gesien hoe dat God baie meer in gedachte gehad het as net Abraham. Dit het oor baie meer gaan, dit het uiteindelik, as jy nou na Abrahamse golgoedta ons ondervinding kyk, dan het het vir God gegaan met Abraham oor die verlossing van die mensdom. Onthou, die val het dier een mens gekom, die verlossing moest dier een mens kom. Adam het droog gemaakt, God het een man gesoek, wat bereid sou wees om sy sien te gee, so God sy sien kon gee, en dit was Abraham. So as ons sien wat er rol Abraham gespeel het, is die massieve rol in die redding van die mensdom, en dan besef ons dat waar die Heere dan nou sê vir ons, en sê, of die, die skrif vir ons sê, Abraham het die vader van al die geloviges geword. Abraham het in die sin ons vader geword, ons geestelike pa geword sommer net so terloops, terwijl jylle so praat van die beloftes vanmorgen, um, ehm, Frits, jy weet, ek kyk vanmorgen net weer na Sarah, die skrif sê, dier geloof, het Sarah kracht ontvang, om bevrucht te word, toe sy ver oor die ouderdom was, kracht ontvang, hoekom, wiekom, net oor een rede, omdat sy hom getrouw geacht het, wat het beloof het, besef jy, Anton, dis die boodskap vir jou pa. Om hom getrouw te ag wat het beloof het. Dis so eenvoudig. Om hom getrouw te ag wat het beloof het. God het gesê, ek sê vir jou die reenige op sy tyd, om hom getrouw te ag wat het beloof het. Dis al rol wat ons het om te speel, om hom getrouw te ag. Dis wat Sarah daar gekryd, en kyk wat is die resultaat in haar leven. Ons het gekyk na Jacob, En ons gesien, Jacob moes die Jacob in hom verander kry na Israel toe. Hy moes die bedrog in hom, hy moes die onwaarheid, die valsheid, die vertoon wat hy opgesit het, die vertoon moes vervang word met een waarheid van binnen af. Jy sien, as het van buiten afkom, kan ons altyd, uh, hoe sê die Engelsman, window dressing doen, ons kan altyd het mooi laat lyk van buiten af, Maar wat ons nodig het is om van binnen te lewe, as van binnen leef, leef ons in waarheid. En Jacob moes by die plek kom, met die pad dat hy met die Heere geloop het, moes hy by die plek kom, waar hy in die worstelstrijd met homself gekom het, en moes erken, ek leef achter hem om bakkies. En waar hy in die strijd met God, met, by een plek moes kom, waar God vir hom gesê het, ek verander jou naam, jy is nie meer, jy gee nie meer voor nie, jy is nie meer achter een front nie, jy is nou wie jy is. Ek noem jou nou, strijder en oorwinnaar met God en met die mens. Ek noem jou Israel. Ons het nodig om daar te kom. Vrede, nou is ek maar weer terug by jou. Jy weet, een ding wat ek nog by Jacob geleer in die tyd, en dit is, as mens lief het, word die slechte tyde kort. Jacob het 7 jaar gewacht vir Rachel, toe kry hy vir Lea. En toe moet hy nog 7 jaar werk vir Rachel, maar die skrif sê, die 7 jaar wat hy vir Rachel gewag het, was vir hom soos een paar dae in sy oog, want hy het al lief gehad. Jy weet, in baie keer, dan wag ons vir die beloftes om werkelijkheid te word. Dis nie God wat het uitstel nie, dis net ons wat voorbereid moet word om hierdie beloftes te kan ontvang. Ons moet die vermoe ontwikkel om in ontvangst te neem dit wat God beloof het. Ons moet oortuig kan wees dat hy getrou is wat het beloof het, en dit vat tyd, dit vir Sarah 90 jaar gevat om die oortuiging te kry, en hier op 80 het sy nog vastgeval, toe sy vir Abraham na Hagar toegesteer het. Dit vat tyd in ons levens, maar die punt is nie, dit gaan nooit in ons levens plaasvind, as ons nie, ek wil sê, by die punt kan kom waar ons die beheer kan afstaan, beheer kan afstaan, in Godse geest binnen ons werk nie. Hy is die een wat het vir ons wil doen. Ons het gekyk na, waar is Jacob? Wie het ons gekyk na Jacob? Ons na Jacob gepraat oor, oor Daniel. Ons gesê, Daniel, ek wil jou dit vraag, het homself nie verontreinigd die die spuis van die koning nie. Nou, onthou jylle, Jesus sê by geleentheid, sê sy eh, disciples vir hom, Rabbi, jy moet eet. Dan sê hy, ek het spuis om te eet, wat jylle nie van weet nie. Hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gesteer het. En ek wil jou vraag, wat is jou dieet? Wie wat kom ek achter? Ek kom achter dat as in my eie lewe, as ek in hierdie dieet is, dan loop my dinge, dan loop alles. Hy sê, soek eerst die koninkryk van God, sy gerechtigheid, die ander dinge word bijgevoeg, dan sien ek hoe die ander goed in plek inskyf. Maar as ek vergeet om recht te eet, jylle weet wat verkeerd eet doen. En jy sien, ons is so geneig om te eet, wat die nies vir ons opdis. Ons is so geneig om te eet van die negatieve. Daniel het om voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spuis van die koning nie. Hoor jylle wat is die spuis van die koning? Om my gedachte te syver, om my gedachte te heilig te hou, om te focus op dit wat God van geet, kom jy dit achter, ek wil vir jou sê, as jy dit gevang het, dan so jy in hierdie tyd achtergekom het, hoe dit verander in jou leven, hoe dat jy stelselmatig ervaar, hoe dat die paarskyp vol word, is dit nie so nie, kom aan, kan jy saam met my getuig vermoorde, jy kan ervaar, hoe dit die paarskyp bezig is om vol te kom, hoe dat die heerlijkheid van Godse teenwoordigheid, van Godse geestse teenwoordigheid, sy werking in jou toeneem, al hoe verder opstoot. Het is asof jou emosie voller word. Jy is net bewus daarvan, dat hier, hier een kracht is, wat binnen in jou is, wat een vervulling en een heerlijkheid bring, wat groter is, as wat die wereld is. Is dit daar? Het ons gehoor? Het ons gehoor, of is dit nog steeds theorie? Ons gekyk nou David, Ons gesien David se op en af, David se heldhaftigheid. David was in die kleine getrou. Ons het gehoor van sy getuienis, ons gehoor van sy groot heldedade, ons gelees van sy tragiese val, sy tragiese sondes waarin hy geval het. En wat was die een sleutel van David se lewe? 'n Man na God se hart omdat hy kon terugkeer na God toe, nie oor dat hy reg of verkeerd gedoen het nie, maar omdat hy 'n verhouding met God geken het en omdat hy in sy hoogtepunte en in sy laagtepunte kon terugdraai en na God toe gaan. En God sê, is al wat ek van jou vraag, jou lief. Ons het gesê, die enigste, die enigste amperse veroordeling, amperse verwijt, wat ons in die Nieuwe Testament lees, die enigste, want daar is geen veroordeling nie, sê Paulus vir ons in Romeine 8, maar eh, nou sê ek amperse, ek wil hier, jy moet sê, dit, dit amper so sweempie, is dat die Heere vir ons in, in openbaring 2 sê, hy sê, ek het een ding tegen jou. Ek het jou lief en jy is die beskikbaar. Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy laat nie meer toe, dat ek jou lief koos nie. Jy laat nie meer toe, dat ek jou opvul nie. Jy laat nie meer toe, dat ek my saad in jou oordra nie. Jy is te bezig met die grootsheid van die lewe en die begeerlikheid van die oe en die sorge van die lewe. Hy sê, ek hou dit tegen jou. Hy sê, want ek begeer jou. Dis nie een verwijt nie, of dis nie een, dis nie een veroordeling nie, maar dis een begeerte wat God uitspreek en sê, besef jy nie, ek wil jou tot bekering leid, ek wil jou gedachte verander nie, ek wil jou voet op een rot sit nie, ek wil jou met gesag, wil ek jou bekleen nie. Dis wat hy eindelijk sê. Toe het gekyk, na David, nou weet ons toe gekyk, toe het gekyk nou Gideon, onthou jylle Gideon, kan jylle Gideon onthou, wat was die sleutel met Gideon?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 die bevestiging van gesag in jou leven, geestgesag, kom eers, wanneer jy kan sien om die heilige koeie te slag. Solank jy in kompromis leef met heilige koeie, solank jy bekommerd is oor wat mense sal sê en wat mense sal dink, sal daar geen gesag in jou leven doorbreek nie. Gesag is afhankelijk van die slag van die heilige koeie, van die oorlevering van die ou mense, van die leringe van mense wat ver, wie sy harte ver van God af is. Ek het nodig om die heilige koeie van my leven te slag. Die oorlevering waarmee ek saamkom. En het gaan vir jou in die moeilijkheid bring. Hy wat godsvruchtig wil leven sal vervolg word. Maar wie wat? Die oons wat jou vervolg is die oons wat die meeste respect vir jou het. Hulle mag jou haat, maar hulle sê jou respecteer. Want diep in hulle harte het hulle net so groot begeerte na die waarheid. Hulle het net nie die moed om het te grijp nie en ons is omring die sikke mense. En dan vir jou sê, as jy oortuig kan wees, sal jy die koeie slag. En luister, die koeie moet geslag word. Ek praat van die heilige koeie. Uit die oortuiging. Uit, wanneer ek bereid is om my te laat oortuig, van wat God sê. En toe het ons gekyk na Joshua, en ons het verlede week gepraat oor Joshua, en ons het gesien, God gebruik vir Joshua om die volk in te lei in Egypte land in nadat Mooses dood is. En hier is een beeld, ek wil hier met dit raak sien. Kyk, Mooses, Johannes skryf hier ding, hy sê, die wet en die profete het dier Mooses gekom. Die genade en waarheid dier Christus gekom. So sien, die wet en die profete, die wet kom dier Mooses en dan kom Jezus en hy kom vervang die wet hy kom vervul die wet, so dat hy die nieuwe wet van die geest van die lewe kan inlei. So ons sien, Mooses verteenwoordig die vlees geskienis, die ou verbond, as jy sal ek. Jezus kom verteenwoordig die nieuwe testament, ek het, jy kan. Sien jylle die beeld? Nou, ons sien hierdie typologie in die oud testament, ons sien Mooses, Mooses werkelijk, wat die wet in die profete gebring het, en dan sê die heren aan die einde, voor hulle uit die beloofde land binnentrek, dan sê hy vir Joosja, my knig Mooses is dood. My knig Mooses is dood. Die vlees het gestop. Die vleespoging stop nou hier. Yeshua, Joshua, hoor jy, wie is Joshua? Dis Jesus. Joosja is die beeld van Jesus. Hy sê, lei jy my volk nou in die beloofde land in. So jy sien, Mooses kon die volk vat tot by die kruis. Na die kruis begin die beloofde land en God lei ons dier sy seen, dier die geest van sy seen, lei ons in die beloofde lande. So dit is die beeld hier. En nou, wat wou ons sê van Joosja? Ons gesien, ons het verlede week gesien by Joosja, Joosja het hierdie kostbare onderbouw gehad, daar is nou onderstam, as jy onderstam wil sien. Joosja, wat in Mooses sy teenwoordigheid, saam met hom in die berg opgeklim het, saam met hom in die tent van samenkomst gesit het, daar geblei het, toe Mooses uitgaan het om met die volk te gaan praat. Hierdie jong man Joosja, elke keer as God iets wil bevestig, dan sê, pren dit vir Joshua in. So dit was die grondstok waaruit Joshua bestaan het. En nou moet Joshua die volk inlei. En wie selfs die grondstok het nog nie genoeg gewees nie. Want ons sien wat met Joshua gebeur. Eerst krijg hy vir Jericho met sy dik mieren. En ons sien hoe trek hy om Jericho en sy dik mieren en die mieren val in mekaar. Wat die heerlijke oorwinning oor Jericho en dan stuur hy een company na uit toe en kry hy sla om en as een ban in sy midde. Hoe dikwils loop ek en jy met een ban in ons midde? Die Heer het gesê, tref Kanan met die banvloek. Wat bedoel hy? Wat verteenwoordig Kanan? Kanan, soos Amalek, verteenwoordig sonde. Hy sê, ek en jy het nodig om sonde in ons leven met die banvloek te tref. Nie om het om een kompromis te maak nie. Jy sien toe, ach, en een bekie van die sonde, net een klein stikkie, net die mooiste deelkie, wat die minste skade so maak, een tjaliekie en een klompie silverstukke, en een stukkie goud, ach, dit, hoe erg kan dit nou wees, maar wat kost dit, dit kost soveel man in Israel wat gesterf het, dit kost Agan en sy familie, sê hoe makkelijk is dit vir my en jou, om een klein kompromie met sonde te maak in ons leven, net een klein kompromie, en wat doen dit, dit maak dat ons vlug voor die manne van Ai, hoor jylle, En asof Joosja nie daar uitgeleer het, nie kom die Gibeonite, met die ou brood en die ou sakke en, en die bedrog. En hulle sê, maar ons kom van een verland, uh, eh, maak een verdrag met ons, en hy maak een verdrag met hulle, en hulle word een dooring in sy vlees. God het gesê, geen verdrag met sonde nie. Geen verdrag met die kananiete nie. Hoor jy, ek kan geen verdrag maak, luister mooi wat ek sê, asjeblief, ek kan geen verdrag maak met dit wat negatief is in my kop is nie ek kan geen verdrag maak met die vlees nie. Baie van ons het een verdrag met die gibioniete in ons levens gemaakt, sonder dat ons het besef het. En dis eerst na ons dat die verdrag gemaakt het, met wie ek en jy is nie gebonden aan die verdrag nie. Ons kan het breek. Ek en jy kan uit die verdrag uitstap. Ons kan daarvan ons sla raak. Omdat jy, Joshua, het die land skoon gemaakt, maar die, die, die reese, die enakiete het hy verdrijf daar tot by die see, daar by Asdod en Gat en, en Ekron en die plekke, daar het hy hulle verdrijf, en daar het Goliath uit Gat uit teruggekom, om die Israelite te kom pla, omdat hy weer eens toegelaat het, dat van die reese oorblij. Besef jy, as ons hierdie ontwikkeling in ons levens wil sien, dan het ons nodig om ons te raak, van elke reese in ons levens. As jy by Godse voete sal gaan sit, sal hy die rees word in jou leven. En dit sal elke rees in jou leven, eh, elke rees van vrees, elke rees van vertwijfeling, elke rees van begeerlikheid, van sorge van die lewe, daai reese sal het verdrijf. Sê vir my, hoe stamp die reese ons nie rond nie? Hoe maak die reese ons nie angstig en ongeduldig en kwaad en alle grande goed nie? Ons laat die reese toe, om by ons te steel. Daar het Joosja gevou. En toos ek kyk na Salomo, ek wil Salomo net vir die oomlik op hou sit, ek wil eers vanmorgen bykie vannig kyk na Mooses, net ek kort kyk na Mooses. Julle ken die geskiedenis van Mooses, ons het baie oor Mooses gepraat, hoe dat Mooses, ons lees van hom in, ons lees een mooie opsomming daarvan, kom ons kyk gauw daar in, in Hebreus 11. Hebreus 11 geef ons so kort opsomming, hy sê, by vers Door die geloof is Mooses na sy geboorte door sy ouwers drie maanden lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die sienkie mooi was, en hulle die gebod van die koning nie gevrees nie. Dit lyk vir my, die sienkie was mooier as die vrees vir die gebod van die koning. Kan jy jou dit voorstel? Dat die skoonheid van hierdie baba sienkie was groter vir sy ouwers as die vrees vir die koning, wat het so hulle levens beteken het. Onthou jy wat ons gesê het, liefde is sterker as die dood, sê die skrif. Liefde maak die slechte tye kort. Liefde oorwin alles. En dis wat hier gebeur. Nou sê hy, hy sê hulle die gebod van die koning nie gevrees nie. Hy sê die geloof het Mooses, toe hy groot geword het, gewaier om die sien van Faroe genoemd te word. Of Faroe sy dochter genoemd te word. Omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om een tyd lang die genot van sonde te hee volg jy het gekies om om te skaar by die volk van God, wat op daai stadium in verdrukking was, eerder as die voordele van Egypte te geniet. Hy sê, en die smaad, hoor mooi hierdie en, hy sê, hy die smaad van Christus groter waarde geacht as die skatte van Egypte. Nou luister, waar was Christus in Mooses' tyd? Christus was 1500 jaar ver. Christus was op daai stadium een baie vaag belofte, hoewel God het duidelijk gemaakt het, vir ons is het duidelijk, maar luister, vir hulle was het vaag. Maar wat sê die skrif? Die skrif sê, Christus was al. Christus was al, toe Mooses geleef het, daarom sê hy, hy het die smaad van Christus. Maar ander woorde, toe hy hom self vereenselwag het, met Godse volk, in plaas van met Faroe het hy die smaad van Christus daardoor groter waarde geag as die skatte van Egypte. En dan sê hy, want hy het uitgesien na die beloning. Wat was die beloning? Hy sê, dier die geloof het hy Egypte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees, omdat hy volgehou het soos een wat die onzienlijke sien. Dier die geloof het hy die pas gehou in die besprenkeling van die bloed, so hy verderwer nie die eerstgeborene sou aanraak nie. Dier die geloof het hulle dier die rooie see deurgegaan, soos oor droe land, terwyl die Egyptenaars, toe hulle dit probeer het, verdrink het. Hy sê, dier die geloof het hulle dier die rooie see gegaan. Nou as jy saam my nou blaai na 1 Korinties 10 toe, dan kry ons die ander stukkie van Mooses' geskienis. Ek wil net van Mooses 1 ding sien, terwyl jylle blaai na 1 Korinties 10 toe, van vers 1 af. Jy weet, Moses' grootste mislukking was die feit dat hy nie met sy volk kon deel wat hy gehad het nie. Besef jylle, Moses was die prototype van die Nieuwe Testamentiese mens. Nadat God met hom klaar was by die brandende bos op hoore heb, en van sy minnewaardigheid en sy teenspraak ontslaag geraak het, Mooses tot bekering gekom het, Mooses het denk verander het, en hy besef dat hy kan Godse grootheid akkomodeer, het Mooses met Godse gees in hom vertrek, Egypte toe. Faroe gaan uitdaag. Faroe wat sy leven gesoek het, by wie hy rekord het. Faroe wat hom kon vernietig het met die roer van sy vinger, maar Faroe kon nie sy vinger roer nie. God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, maar een van kracht en liefde en een geredde, gezonde verstand een wat in beheer is van homself. Hoor jy, dit is wat God gegeet. En dit is waarmee Mooses teruggaan Egypte toe. Een geest van kracht, liefde en een gezonde verstand, een geredde verstand. Daarom kan Faroe met sy dreigemente aan om niks maak nie. Je weet, Faroe is die koning, Mooses is die slaaf, maar die slaaf beheer die koning. In hierdie geval was het goed. Dat is ander gevalle waar die slaaf koningsbeheer, en Salomo skryf daarvan, hy sê, oor drie dinge onder vier bewe die aarde, hy sê slaaf as hy koning word. Maar ek wil jy met iets verstaan, Mooses was nie een slaaf nie. Mooses was koning in sy eie recht, want Mooses was die man van God. En hoe ek kom Mooses, en as prototype van die Nieuwe Testament kom, doen hy al die wonderwerke wat jy aan kan dink, wat Paulus nog kan droom om op te noem, in 1 Korinties 12, het Mooses gedoen. Waar had jy gesien van see oopmaak en see toemaak, en kwartels en manna en stokke en water, en water uit die rots en al die goede. Dis wat Mooses gedoen het. Waar, hoe het hy dit gedoen? Met die kracht van Godse geest, die prototype van die Nieuwe Testamentse mens, die prototype van wie ek en jy behoor te wees vandag. Die grootste hartseer van Mooses, hy kon nie sy volk dit oordra nie. Hy het gekies daarteen. Nie Mooses' fout nie. Hy het daarteen gekies. Besef jylle dat Mooses die, die uitspraak gemaakt, hy sê, God sal vir julle een profeet verwek wat soos ek is, na nou om julle luister. Na van wie praat hy? Praat van Jesus Christus. Besef jy, na 2000 jaar kry Jesus Christus dit nie eers recht, om sy mens, om sy volk te laat afsien van die wet nie. Om die mense te laat afsien van die vlees nie. 2000 jaar na sy opstanding, kan God sy geest nog steeds nie daarin slaag, om die oorgrote hoeveelheid mense te oortuig, mense is daarom hart van hoor, nee, hart hoor, en dit is een baie mooie Afrikaanse woord, is dit nie tragisch nie? Die een dilemma van Mooses, omdat hy vlees was, en dit is typisch die probleem van vlees, is dat Mooses is die generaal wat die volk uitlei uit Egypte land uit, maar hy self nie die beloofde land ingaan nie. Nou ons kan sê, dit is die typologie, want vlees kon nie ingaan nie, maar wat het vlees laat strykel? wat vlees laat strykel het, en dit moet ons mooi bedink. En miskien is dit een groot versachting vir ons vanmorgen, maar ek wil jylle moet dit mooi bedink. Wat het Mooses laat strykel? Wat Mooses laat strykel het in die woestijn, is hy die gaves van Godse geest misbruik. Hy die gaves van Godse geest gehad, maar dit begin meng met vlees. Ondou jylle, God het gesê, slaan die rots, toe slaan die rots, toe kom maar water uit, en daar was genoeg water om die hele volk water te gee. En die volgende keer, toe hulle weer murmureer, toe sê God vir Mooses, praat met die rots, want die rots was Christus. Kom ons kyk, 1 Korinties 10. Hy sê, Maar ek wil nie hee, broeders, dat julle nie so weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal dier die see deurgegaan het, en allemaal in Mooses gedoop is in die wolk en die see. Nou besef julle, hy sê, hy is gedoop in die wolk en in die see. Nou, sê vir my, wanneer het die wolk en die see doop plaasgevind? Toe hulle uittrek uit Egypte uit, wat gebeur, het die wolk verskyn. En toe Gaian leid die wolk hulle, na die see toe. Wat was die see? Was die doop? Hulle is gedoop in die wolk en in die see. Reg? Waarvan praat hy? Hy praat van een doop in die heilige gees, en een doop in die water. Die twee doope, doop in die heilige gees, doop in water. Hy sê, met ander woorde, wat het die volk nie gehad nie wat Mooses gehad het. Of kan ek het so stel, wat het Mooses wat die volk nie ook gehad het nie. Hulle is ook gedoop in die see, en ook in die water, hy sê, en hulle het gedrink uit die selle rots, en die rots was Christus. So die volk het geen achterstand op Mooses gehad nie, God is nie een eh, aannemer van die persoon nie, jy het geen achterstand op enig iemand anders in die geest nie. Hy is gedoop in die selle wolk, gedoop in die selle geest, come on, Maar wat gebeur by Sinai? Sinai word die ding waar. Sinai kom die confrontatiepunt om te sê, kom ons haal die Jacob uit jou uit, ons maak van jou Israel. Volk sê, ons sien die kans vir die strijd nie. Ons gaan nie soos Jacob strijd nie. Laat Mooses met ons praat, laat God nie met ons praat nie. En ek, ek weet nie of dit is nie, ek wil nie vrou Mooses opstaan vanmorgen nie, en of het frustratie was of wat nie, want Mooses baie kwaad geword, want na al die dinge wat hy gesien het en wat hy besef het, dat God wil hee, dat elkeen vir hom sy eie water moes kon voorsien, dat elkeen sy eie kwartelse manne, dat elkeen sy eie heil moes kon uitwerk, want eh, later sê Paulus, verwerk jou eie heil uit dier vrees en bewing. Hy sê, elkeen van ons het die vermoe om ons eie heil uit te werk, maar ons, ons verkies om in die gemaktsoel te sit en iemand anders moet het doen. En of dit vir Mooses gevang het, ek weet nie, maar daar stap Mooses uit die tent van samenkomst uit, kwaad vir die volk wat murmureer, in plaas dat hy met die rots praat, want onthou die rots, een offer vir altyd, Jesus is die rots wat geslaan is. Een offer vir altyd. En toe Mooses die rots die tweede keer slaan, toe kom hy water uit, genoeg. Maar God sê vir my, jy my nie geëer het nie. Wat jy jy nie geëer nie, jy die offer wat ek gebring het, onteer. Rots is eenmaal geslaan besef jy, hy is terwille van ons oortreding dierboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, een offer vir altyd. En wat so ons mensdom? Ons mensdom sê, die slechte goed wat gebeur, is Godse straf, so nou maar daar weer geslaan word. So besef jy die hele concept, waar in die wereld en waar in die kerk vasthou, dat daar nog gestraf moet word, dat daar nog straf is, beteken eindelijk dat die rotsie tweede keer geslaan word. Eindelijk waar we neerkom. Dit is wat Mooses hier doen, slaan die rotsie tweede keer. Want jy sien, as God die oortreding en die ongerechtighede nog tegen ons, hy sê, hy het al ons ongerechtighede op hom laat neerkom, as dit nie so was nie, dat daar nog veroordeling was, dat daar nog ongerechtighede en oortredinge tegen ons gestaan het vandag, mense, besef jy, dan sou Jezus weer moes kom sterf, dan sou hy weer moes kom betaal, dan moes die rotse tweede keer geslaan word. Besef jylle die mistasting van Mooses, ek denk jy het besef wat hy doen nie. Wat sê God? Dit kan nie die beloofde land ingaan nie. Sy sien, solang ek vast aan straf, kom Johannes, en Johannes sê, die volwaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in. En hy wat vrees verstraf, met ander woorde, wat nie er-, ervaar en aanvaar, dat die liefde van God volmaak geword het in Golgotha, en hy ons straf gedraad nie, hy sê, hy het nie volmaak geword in die liefde hierdie man nie, en ek nie volmaak word in liefde nie, wat drijf liefde uit? Vrees. So wat doen hy? Hy vrees. <laughs> Ha, sien jylle, nou wil ek jou vraag, hoeveel vrees herken jy in jou leven? Hoe makkelijk word ons geskit, dier politieke uitsprake, dier ekonomiese omstandighede, dier droogtes, dier sikke goed, hoe makkelijk word ons daardier geskit? Come on, wat sê dit? Liefde bring kracht, kracht, liefde, gezonde verstand, tegen oor vrees. Sien jy die groei in jou leven? Sien jy die groei? O, wat het Jezus gesê? Hy sê dit oud testament is my toepassing in die nieuwe testament. Hy sê hy dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hy sê hy sal wees soos een man wat sy huis op die rots gebouw het en die wind het gekom en die storm sy teen hom gewoed en die huis het gestaan want sy vond een mens op die rots. Hy het een onderstok. hy sê, maar die een was die huis op sand gebouwd. Kan jylle sien, waar moet ons ontslaarak van die kompromie? Waar moet ons ontslaarak van die reese? Waarom moet ons ontslaarak van die banheid in ons midde? Sien jylle hoe, hoe belangrijk is om nie deel te wees van die spuise van die koning nie? Kan jylle sien die oploop van hierdie goed, waar moet die Jacob en my met Israel vervang word? hoe kritisch belangrijk het is, dat ons dit nie net vergeetachtige hoorders kan wees nie, maar dat ons moed daders kan word van hierdie woord, en daders beteken nie, om te weer te doen nie, is om te wees. Mooses los hierdie dinge vir ons na, kom ons kyk, ons sien al hierdie goeders, as ons na hierdie dinge kyk, dan sien ons eindelijk, is al hierdie manne wat ons na gekyk het, is vir ons voorbeelde, in die ouwe verbond, in die oud testament, maar nou hier geef ons nog een paar, Ek is in 1 Korinties 10. Hy sê, hy is allemaal in Mooses gedoop vers 2, in die wolk en in die see, en allemaal die selle geestelike spuis geëet. Allemaal die selle geestelike drank gedrink het, en het gedrink van die geestelike rots wat gevolg het, die rots was Christus. Ons praat van die, die salving van Godse nabijheid, die werking in die midde. Maar hoor wat sê hy, God het in meeste van hulle geen welgevallen gehad nie, en hulle is neergeslaan in die woestijn. Want hy wat hy gesê, sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. Hierdie ouwe, God het nie een welgevallen gehad in wat nie. In die feit dat hulle nie wou glo nie, dat hulle, dat hulle om nie wou toelaat om hulle lief te heen nie, om in hulle te werk nie, om met hulle verhouding te heen nie. Hy sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgoede die na soos sommige van hulle was nie, soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan en gespeel, dis toe hulle die gouwe kalf gemaakt het. Hy sê, en laat ons nie hoereer, so sommige van hulle hoereer het nie, en daar op 1 dag 23.000 geval. Dit het gekom as gevolg van die hoererij wat hulle met die Moabiete bedrijf het. Hy sê, en laat ons Christus nie versoek, so sommige dit gedoen het nie, en hulle deur slange omgekom, nadat hulle met ou Arad, die eh, koning van Horma, een van die Kananiete, afgereken het, trek hulle daar om een om, en dan begin hulle weer murmureer. En toe kom die slange tussen hulle as gevolg daarvan, onthou jy, en die slange het hulle gepik en gesterf daan, en toe roep hulle vir Mooses en sê, asjeblief, roep die Heere aan, laat ons verlos word van die slange, en die Heere sê vir Mooses, sit die slang op die paal. En hy rig een paal op met een koperslang op, en na wie dit het gewys? Jezus wat sonde geword het. Hy sê, en die wat gekyk het, na die slang het gezond geword. Is dit nie eenvoudig nie? Jy sê so prakties. Wat is nou meer prakties? Hy diagnoseer een siektetoestand in my, en waarna kyk ek? Na die koperslang op die paal is al, oog gevestig op Jezus, leidsman volleinder van die geloof. Huh? Come on, hoe moeilik is het, om om getrouw te ach wat het beloof het, om om getrouw te ach wat het beloof het. Dit is die een voordeel wat ons het, nou gaan hy aan, hy sê, en laat ons Christus nie versoek so sommige van hulle gedoen het nie, hulle eh, het die slange omgekom, en moet nie murmureer so sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle dier die verderwer omgekom, dit het gebeur toe Mooses die verspieders uitgestuur het en hierdie ouders teruggekom het en gesê ons spring aan hulle as reese. Dit was alles goed wat met hierdie volk in Mooses' tyd gebeur het. Nou ek en jy het baie meer as dit, hy sê terwijl ons so groot wolk van getuienis om ons hees, sê Hebreus 12 vers 1, hy sê laat ons met volharding die wetloop loop, die oog gevestig waar, op Jezus, die leidsman, die volleinder van ons geloof, die begin en die einde van geloof, hy is geloof, hy is ons geloof. As ek net na die koperslang op die paal kan kyk, as ek hom net getrouw kan ag wat het beloof het, as my oog gevestig kan wees op Jezus, die leidsman van, einde, van my geloof, verander al die dinge. Salomo het het gesnap. Salomo het hierdie goed gesnap en gesê, Heere, geef my weisheid en toe wat gebeur. Toe val hy. Val hy in hierdie grootsheid van die lewe, begeerlikheid van die oog, verleid ek van die rijkdom. En jy sien, dis die moeilikheid van rijkdom. Rijkdom krij nooit genoeg nie. Dis ons krisis wat ons het. Ons krij nooit genoeg. Die woord sê, as ons het om die eet en drink en aan te trek, ons daarmee vergenoegd wees. God sê, ek sal die skatkamer van die hemel vir jou opmaak. God sê, jy sal uitleen en nie leen nie. Dis wat God sê. Hoekom laat ons dit dan nie aan om oor nie? Wat vermoei jy jou om rijk te word? Wanneer gaan genoeg genoeg wees? Hoor jylle wat ek sê? Ek praat net met myself soos ek met jylle praat. Maar as ons net in die vergenoegdheid kan kom voor God, dan kan ons kom in die rust wat hy vir ons beloof het, en in die rust kan ons hom toelaat om te voorsien ver, dankie vir die en Annel, boor wat ons kan bid of dink. Want is dat hy wil doen? hy wil ons bederf, ons is sy groot liefde, hy sê, ek wil jou bederf, die sien van die Heere maak reik, moeite voel arbeid, voeg daar niks aan toe nie, oog gevestig op Jezus, leidsman volleinder van ons geloof, as ons net kan vastmaak, wat Salomo mee begin het, ek wil het saamvat en sê, kom ons maak vast waarmee Salomo begin het, belaai gauw weer vir my, na Jacobus 3, 3 toe, by vers, ek dink 13. Want nou is ons het net nou genoem, dan sluit ons daarmee af. Hy sê, wie is wees en verstandig onder julle? Hy sê, die van ons wat daai gebed gebid het van Salomo, Salomo het gesê, gee dis aan die knegge om merksam hart, om recht te spreek, en om tussen goed en kwaad te onderskui. Dis wat hy vir God vraag. Hy sê, jyre, ek kies om my oog op u te sit, ek kies om met u hierdie pad te loop. God sê, jy het goed gekies. Want in hierdie pad is die sluise van die hemel oop. Sal jy uitleen in die leen nie. Ek maak jy die kop en nie die stert nie. Dis wie jy is, Salomo. Dis wat ek vir jou in plan het. En daarmee kom rijkdom en eer en al die goeders kom daarmee saam. En dan gaan hy aan en hy sê, en die volgende en hy sê, wees wees en verstandig onder jylle. Hy sê, die wat hy gebed gebid het, die wat besef het, dat Christus, 1 Korinties 1,24, is vir ons die kracht en die wijsheid van God. Die salwing van die Heilige Gees, die uitstorting, die parskyp wat vol geword het, die uitstorting van Godse Gees in my leven, dit is die bron van my leven. Hy sê, dit sal wees, as ons daai kese gemaakt het, dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor van die mense opgekom het, wat God beding vir die wat om lief het, as dit my deel geword het, hy sê, sal dit, hy sê laat hom dit door sy levenswandel in sy werke in sagmoedige wijse toe, en hy sê dit sal sigtbaar wees in jou wandel onthou jy daai woord wat Salomo gesê hy sê as jy dit bedink as jy die wijsheid bedink in het soep soos in verborgen skatte hy sê dan sal jy ervaar hoe dat wijsheid in jou hart kom jy sal beleef hoe dat Godse wijsheid hoe dat Godse teenwoordigheid hoe dat Godse kracht in jou hart opstoot, hoe dat die gesag van God binnen in jou leven opstoot van binnen af, en dat gesê, van binnen na buiten, ek wil vir jou vraag, beleef jy dit? Ken jy dit? Ek wil vir jou dit sê, as dit mis het, dan mis ons alles. Dan mors ons ons tyd, want ons moet dit kan beleef van binnen af. Maar jy sien, wat hier nodig is, focus, wat hier nodig is om, om nie myself toe te laat om my te verontreinig met die spuis van die koning nie moet dit wat die wereld vir my opdis nie. Hy sê, dit sal wees. En nou gaan hy aan, hy sê, laat hom uit sy goeie levenswandel sy werke in sagmoedige weisheid toon. En nou sien ek een interessante ding hier. Ek sien twee soorte, ek sien twee soorte weisheid. Ek sien een harde weisheid en ek sien een sachte weisheid. Luister mense, ons, ons het ons self uitgegee vir die weisheid van God. God. Ek glo dat God sy wysheid aan ons openbaar dier die prediking. Maar hierdie wysheid het twee bene. Hy sê, kyk mooi wat sê hy, hy sê, maar, o, hy begin, hy sê, laat hom uit sy goeie levenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Hoe lyk sagmoedige wysheid? Nou kyk hoe lyk die ander wysheid. Hy sê, maar as jylle bittere afguns en selfsig in jylle hart het, moet nie roemen licht in die waarheid nie. Nou, van wie praat hy? Hy praat nou met ons vanmorgen. So, wie is ons? Ons is ouwens wat kennis het, weisheid het, die inzicht het oor Godse gerechtigheid, oor die prijs wat Jezus betaal het aan die kruis. Maar, hoe lees mense ons? Want mense lees ons wandel nie ons stand nie. Wat lees hulle? Lees hulle sachte weisheid? Lees hulle sagmoedigheid? Lees of lees hulle harde wijsheid. Nou kom ek vir julle, laat verstaan hoe klink die harde wijsheid. Harde wijsheid klink so, hy sê, as julle bittere, eerste bitter, afgins, en selfsig in julle hart het, moet nie roemend licht in die waarheid nie. Jy sê, dit so makkelijk, om in ons gemoed, oortuig te wees van een sekere hoeveelheid waarheid, en ek dink ons is allemaal oortuig van die waarheid hier. Maar dis nie een waarheid wat in ons harte leen. Dis nie een waarheid wat gebouw is uit die onderstok van Godse liefde wat in my hart uitgestort is nie. Daarom vind ek, ek het een passie vir waarheid, maar ek het nie liefde vir mense nie. Come on, praat met my. Herken jy iets hier so? Ek het een passie vir waarheid, maar ek het nie geduld met mense nie. Come on is dit nie so nie. Wie wat gebeur? Bitter afguns. Selfsig. Hoor jy? Want dan gaan het oor my. Jy het het nie en ek het het. Dan kom daar bitterheid. Dan hoor wat sê my mond. My mond sê, you're beyond repair. Ek kan vir jou niks doen nie. Jy wil nie hoor nie. Hoor jy? Dis die, hierdie weisheid skryf mense af. Daarom sê hy, bittere afgins en selfsig in jylle hart, Hy sê, moet dan nie roem en licht in die waarheid nie, want wat gebeur, dan word ek weer een Jacob. Want wie wat doen ek? Ek geef voor dat ek iets is wat ek nie is nie. Ek is hierdie ou wat al die weisheid in pag het, ek is die ou wat al die woord het, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê, al sou ek die tale van mens en engele spreek, en al sou ek al die geloof het dat ek berge kon versit, en al sou ek al die kennis sê, hy sê, en ek het nie die liefde nie, dat ek niks. Dat ek een leidende symbool en een klinkende metaal geword, Hy sê, dan sou ek niks wees nie. So jy sien, alles moet gebouw word uit die onderstok uit. En alles wat groei, wat nie die kracht van Godse liefde as basis het nie. Mis uit. Sien jy waar het, is het kritisch belangrijk, dat ek en jy teruggaan om by sy voete sit. Dat ek jy teruggaan en, en ervaar, hoe dat hy hierdie paarskuip vol maak, hoe dat hy my sag maak hoe dit het het sag maak hier binnenkant, waar ek kwaad geword het en, en hard gewees het op mense, dat daar een sachtheid, dat daar een verdraagsamheid kom, het ek ervaar jyre, maar eindelijk is het nie ek nie, maar hier is een verdraagsamheid in my hoekom, Godse liefde wat in my werk, Jacobus is nie klaar nie, hoor het sê verder, hy sê, dit, hierdie harde weisheid, is nie van boe, of dit is nie die weisheid wat van boe kom nie, Nou, ek wil net die hele moet verstaan nie, die wijsheid wat van boe is, die wijsheid wat van boe is, is veronderstel om nou binnen te wees nie, want Christus is vir ons die kracht en die wijsheid van God, en Christus het nou in ons kom woon, die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik, en ons het die volheid, so nou is die wijsheid, is veronderstel om binnen te wees, maar nou, hy praat nog van die ander wijsheid, van die wijsheid wat aards is, die wijsheid wat in my kop is, maar wat nie verenig is, met Godse liefde nie, nou sê hy, Daai wysheid is wat nie van boos nie. Hy sê is aards natuurlijk in duivels. Nou, jeeg, aards natuurlijk, waarvan praat hy? Hy praat van vlees. Hy sê dit, kyk na die vlees, dit is gerig op die vlees, wat het Jezus gesê? Wat het Paulus gesê? Paulus gesê, ons sien van nou af niemand meer na die vlees nie, kom aan. So wat doen hier die weisheid, wat nie van boe is nie? Dit sien mense na die vlees. Dit onderscheid tussen goed en kwaad, dit onderscheid tussen reg en verkeerd, maar het sien mense na die vlees, en wie wat, dan mis het Godse plan. Hy sê, dis duivels, nou wat is duivels hier aan? Wie wat, die duivel is die beskuldiger. Dis vol beskuldiging, dis vol veroordeling. Hy sien, wat ervaar mense as hulle van my af wegstap? Ervaar hulle die warmte, barmhartigheid? Wat het hy gesê daar in die eerste vers? Kan ek teruggaan na vers 13 toe? Hy sê, wijs en verstandig onder, die sy goeie levenswaarde sy werk in sagmoedige wijsheid toon. Hoor jy die sachte wijsheid? Wat ervaar ou as ek van hom wegstap? Ervaar hulle sagmoedigheid? Of ervaar ek het om afgeskryf? Sien julle mense, wat help dit ons? Dat ons na al die voorbeelde kyk wat van ons opgeteken is. En dat nie verandering gekom nie. Die sien, ons is so intellectueel, ons hoor nog een leesing en ons, ons afvat hierdie lesing, maar hierdie is die lesings nie. Wat hierdie woord wil doen, hierdie woord wil van jou leven besit neem. Dit wil jou leven oorneem. Dan nou kom ons kyk hoe like die sachte weisheid. Hy sê, o, hy is nog nie klaar nie. Hy sê, want waar afgins en selfsig is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Nou weet jy wat gebeur daar, nee. Ons sien, As ons bijvoorbeeld die twee beelde kyk in die Nieuwe Testament, soos dit prachtig sien, ons sien, hier kom die wijsheid van die fariseers, hierdie ons het die woord gekend, nee, hulle het die wijsheid van die woord gehad, die wijsheid van die fariseers, maar wat het gebeur met die fariseers? Kijk die afgins, waarmee hulle na Jezus gekyk het, die afgins, hoe hulle achter hom gepraat het, en wat het gevolg? Die afgins en allerhande gemeene dade, die wanorde, die gemeene dade, die ergste daarvan, dat hulle om hulle kruisig het, dat hulle om aangeklaad, dat hulle om vals beskillig het om om dood te maak. Hoor jy, wat maak die weisheid, die weisheid? Besef jy dat in godsdienst sien ons sikke weisheid, maar oppas, oppas, die skrif sê net hierna, hy sê, oppas, was, was net klaargelees in, in 1 Korinthus 10, hy sê, hy wat staan moet oppas, hy nie val nie. Oppas dat ek en jy nie ook fariseer word, in ons afskryf van mense nie. Maar wat sê die skrif, as ons na Jesus kyk, en sien ons kom Jesus, en Jesus is die een wat met die sachtheid kom, Jesus is die een wat met sonde geconfronteer word, en sê, ek veroordeel jou nie, ek keer dit nie goed nie, luister mooi, Jesus is nie sag op sonde nie, niemand was so hard op sonde soos Jesus nie, hy die hardste werkelijkheid, van alle sonde op hom geneem, so niemand kan sê hy was sag op sonde nie, maar wie wat was hy, was sag op mense. En hierdie vrou wat in overspeld betrap is, waarvoor hy kruis toe moet gaan, waarvoor hy die skande en die smaad en die straf moet gaan dra, vir die vrou sê hy, ek veroordeel jou ook nie. Ga na sondag nie meer nie. Dis die weisheid wat van boaf is. Hy sê, want hierdie weisheid wat van boaf is, is ten eerste rein. Hy sê, die wijsheid wat van boe af is, wil ek sê, is gemeng met die bloed van Jezus. Die wijsheid van boe is gewas, dier die bloed van Jezus, dis rein, dis skoon. Daar is geen onsuiverheid daar aan nie. Hy sê, dit is vredeliewend. Dit soek vrede. Dis lief vir vrede. So die beginsel hier is, dit sal soek na vrede. Die volgende een sê, dis vriendelik. Jy sien, nou, onthou nou mooi, waarvan praat hy, hy sê nie dat die harde weisheid is nie vriendelik nie, dis vriendelik, maar dit is geveinsvriendelik. Jy sien, ek kan vriendelik lyk, sonder om vriendelik te wees. Maar hierdie vriendelik is van binnen, dis nie van buiten, dis nie aangeplakte vriendelik nie. Dis een vriendelik van binnen, hoekom? Omdat daar een vrede in my hart is. Hy sê, geseglik, nou hierdie woord geseglik het ek gaan opkyk, is een oulike woord, dis eupeithis, in die Grieks, eu is goed, en die peithis deel uh, staan vir oorreding, dis goed vir oorreding, nou luister mooi, die wijsheid wat van boaf is gevul, word gedra dier Godse gees, en Godse gees is die oortuiger, ek en jy kan nie oortuig nie, maar Godse gees kan oortuig, en die woord word gedra dier Godse gees, wat die oortuiging bring, en sal dit nie die waarde wees, as ek en jy met iemand kan deel, met iemand kan gesels, met iemand in konflik wees, en iemand in gesprek wees, ek gee nie om wat er situasie nie, maar, dat die wijsheid van boe, die wijsheid wat van God afkom, so sal kan vloei, dat het goed sal wees vir oortuiging, dat daar oortuiging by hom kan kom, vol genade, barmhartigheid is genade, vol van genade, dit is wat Jezus sê, die genade en die waarheid kom van Christus af, vol goeie vruchte, daar is jou vruchte, vol goeie vruchte. En ons weet wat is die goeie vruchte, liefde, blijdskap, vrede. Dis wat ouwens latiek. Vol goeie vruchte, onpartijdig, ongeveinst. Jy sien, as al die goed daar is, is daar nie meer partijskap nie, is die Jacob weg, staan ek as Israel voor God. Staan ek as Israel voor my medemens. Een wat gestry het met God en die mens, wat oorwin het. En dan sluit hy af en hy sê, en die vrug van gerechtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak, die vrug van gerechtigheid. Ons woensdag aan daarna gekyk, wat is die vrug van gerechtigheid? Die vrug van gerechtigheid lees ons in, in Romeine 6, daarby vers 19, som Paulus hierdie ding vir ons op. Ons sluit daarmee, Romeine 6, vers 19, Romeine 6 by vers 19, hy sê, Ek spreek menseliker wees terwille van die swakheid van jylle vlees, want net soos jylle jylle lede dienstbaar gestel het aan onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet jylle nou jylle lede dienstbaar stel aan gerechtigheid tot heiligmaking. Nou kom ons verstaan nie die concept heiligmaking recht, nee, ons kan nie heiliger word as wat ons is nie, want die bloed van Jezus het ons geheilig, tot die vlak van sy heiligheid. So heiliger kan ons nie wees nie, in stand nie. As hy praat van heiligmaking, praat hy nie van ons stand nie, ons stand is vast. Dan praat hy van ons wandel. En nou sê hy, as ons ons lede tot beskikking van gerechtigheid stel, tot beskikking van wat Jezus gedoen het, tot beskikking van hom. Nou, ons het gesê, om te wandel in geloof is om te wees. Om te wees is om my lede tot beskikking van hom te stel, om my lede te stel tot die beskikking van sy geneesing. Hoe is dit? Weet die probleem daarmee? Om te sê, Heere, hier is ek, ek is beskikbaar vir die geneesing. Is, maar is daar iemand wat syk is onder jylle? Hier is ek, Heere, ek is beskikbaar vir die geneesing. Ek is beskikbaar vir die vrede. Ek is beskikbaar vir die onskuld. Maar besef jy, Abram, dit gaan oor meer as jou, dit gaan oor die mensdom. So as ek beskikbaar is vir Godse onskuld, dan beteken het Godse onskuld is nie net vir my, nie is vir Julius ook. En skielik is die gewag af. Skielik is die las af. Skielik is die afguns en die selfstig en die gemeene dade is weg. Want jy sien, nou kan ek dit wat die gerechtigheid is, want ek het my lede moos nou diensbaar gestel in gerechtigheid. Ek is moos gedoop in die wolk en die seke man nou is my lede mos tot beskikking van hom, ek leef nie meer, en hy sê, Paulus, Christus leef in my. So Paulus sê, dit is vir my, dit is nie moeilik om my oud te vergewe nie, want ek leef nie meer nie, die ek wat hom nie kon vergewe nie, leef nie meer nie. Dit is mos nou makkelijk om het te doen, en so kom ek vry. Hy sê, en nou, my lede tot beskikking van gerechtigheid, hy sê, tot heiligmaking, hy sê, want toe jylle diensnachte was van die sonde, was jylle vry van gerechtigheid, wat er vrug het jylle toegehaad, oor die dinge waarover jylle nou skaam. Die einde daarvan was die dood, maar nou sê hy, dat jylle vry gemaakt is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, diensbaar, hy het net nou gesê, diensbaar aan die gerechtigheid, so as hy sê diensbaar aan God, dan sê hy diensbaar aan die gerechtigheid van God, hy sê, het jylle jylle vrug, tot heiligmaking, hy sê, wat gaan gebeur? Hy sê, as ons ons lede kan diensbaar stel, nou, hier kom nou iets mooi, nee. Luister mooi wat dit gebeur. God het gesê, ek het jou waardig gemaakt, ek het die prijs vir jou betaal, ek het jou straf gedra, ek het jou siektes op my geneem. Nou sê, goed, die eerste ding wat ons gedoen het, ons sê, jyre, ek hoor dit, ek aanvaard dit, dankie daarvoor, ek neem dit aan. Nou sê die jyre, ek soek iets meer. Hy sê, ek soek nou dat jy jou lede, dat jy jou lichaam, laat jy jou tempel diensbaar stel aan gerechtigheid. Dat jy jou tempel gee, dat God gerechtigheid in jou kan werk. Nou jy sien, jy kan nie jou tempel gee, as jy nie oortuig is nie. So om die tempel te gee, is om veranderd te word in my denken, omdat jy wat hy gesê het, hy sê, ek vermaan jy om jy lichaam te stel een offer, en word nie aan die wereld gelijk voormacht nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jy denken. So, as ek die skuif, die kopskuif kan maak, dan sê ek, Heere, dan gee ek, dan stel ek my lede as werktuie van gerechtigheid in diens van God. En dan beteken het, Heere, nou, nou is hierdie hande, hierdie voete, hierdie mond, hierdie denke, is die sin, stier het nou. En nou, luister mooi, nou het werk God net so, hy sê nie, ok, ek neem nou oor nie. Besef jy, hier, dis hier waar ek beheer verloor. Besef jylle, God neem nooit beheer oor jou leven, behalwe waar nie. Besef jylle, dat die enigste plek waar ons beheer verloor is in die liefdespel. As ons kyk na ons verhouding man en vrou, dan sien ons in die voltooiing van ons liefdespel verloor ons beheer. Momenteel, en weer, en weer, en weer. Luister mooi. In die voltooiing van ons liefdespel met God, verloor ek beheer. En weer, en weer. God sê nie, ek het nou eenmaal die beheer oorgegeen, nou sê jy pap het nie. Nee, morgen gee ek weer beheer oor. Oor morgen gee ek weer beheer oor. Ek gee dag na dag die beheer oor. En hoe gee ek die beheer oor? Net op een manier. In die speel van die liefdespel. As ek die liefdespel met God kan speel, dan ervaar ek die ekstase, die vervulling. Ek ervaar dat ek beheer verloor. Ek ervaar hoe dat ek sy saad ontvang. Ek ervaar die heerlijkheid en die grootse daarvan ver bo wat ek kan bid of dink. So kom ons kom terug. God het vir ons die huwelik gegee om te sê, ek wil hee, jy moet weet hoe dit werkt hy dit vir ons prakties kom demonstreer. Nou kom hy sê, dis wat ek met jou soek. Speel met my die liefdespel. Laat toe dat my saad die paarskip vol maak. Word bevrug met my leven, met my vrede, met my barmhartigheid, met my liefde. En laat dit toe om uit te paars uit die paarskip uit. Dan sal die weisheid wat jy voorgevraad in Jacobus 1 vers 4 en in 1 Korinties 2 vers 9 Christus wat vir ons die kracht en die wijs van God geword het dan sal dit in sagmoedige wijsheid in sagmoedigheid dier ons levens sigtbaar wees en dan sal ons oor een week of twee vir mekaar weer die vraag kan vraag en sê, sien jy die verskil in jou leven? Beleef jy die verskil? dan het ons raak gevat. Anders is ons soos Mooses. Anders krij ons die boodskap nie oorgedra nie. Ons het die boodskap. Ons dra my oor. Ek wil jou terugstuur vanmorgen. Terugstuur en sê, te alle koste, een saak van leven en dood, gaan soek die liefdespel. Gaan speel die liefdespel met die God wat vir jou so lief is, ver boor wat jy kan bid of dink. Wat vir jou soveel bedink, wat met jaloersheid begeer, om jou gemeenskap te hee. Gaan speel dit, en kom terug, en kom vertel vir ons die verskil in jou leven. Kom vertel vir ons die kwaliteit van jou leven, wat toegeneem het, oor die laaste dag, oor die laaste weke. Prijs die Heere Vader. Ons dankie. Dankie dat ook in hierdie uur, kom u in, u, kom soek ons, u, u kom soek hierdie liefdesverhouding met ons, u kom soek dat ons met u gemeenskap sal hee. U wat die grote God is, wat in die grootheid in ons kom woon het, wat u self aan ons beskikbaar kom maak het. Heere, ons begeert is ook na u en ons het toegelaat dat soveel goed in die pad bly staan, soveel reese en soveel banne, het ons in ons midde toegelaat, jyre, ons, ons kies daarteen, ons kies om na eetie te kom vanmorgen, sonder reserve in Jesus naam. Amen. Amen.